Ei, hola, estàs escoltant les emissions de Ràdio 77. I ara mateix són les 3 i 30 minuts d'avui dijous de nou de juliol de 2012, un dia que queda a la memòria històrica de tota, de, de, de, de tota una generació, de la generació que ve després i fins que la generació arriba a la nostra, i és que avui, en un fatal dia de 1936, el feixisme va decidir actuar a damunt de l'estat espanyol i va organitzar un cop d'estat. Un cop d'estat, com sempre, amb la complicitat dels poders fàctics, els militars, econòmics i que va tenir com a gran eh, caudillo per Espanya en el general eh, Franco. Tal dia com avui, idò, doncs, fa moltíssims d'anys, 76 anys, si no va xerrat, perquè del 36 al 2000 van 64, més 12, 76. 76 anys del cop d'estat franquista, feixista, contra el govern legítim de la Segona República Espanyola, que fins aquell moment estava duent el país endavant, no? Un país que se poden dir moltes coses dolentes de la república espanyola però el que sí que és cert és que durant els anys que, que va estar vigent va ser capdavantera a nivell europeu a l'hora de creació d'escoles per aposta a l'educació dels nins, una educació laica basada en valors, capdavantera en sanitat, amb una sèrie de reformes i d'iniciatives que varen dur a la creació d'hospitals, a la creació de punts um, sanitaris i en el cas més local de la nostra illa i de, i de Palma amb el val Emili Darder um, algunes inquietuds i històries que passen a la, a, la, a la memòria col·lectiva com per exemple la cobertura sanitària a treballadores de carrer, prostitutes mirant de regularitzar com a mínim la seva salut perquè una vegada fessin la seva feina doncs, com a mínim que tinguessin bon estat de salut, etc. No? Um, en definitiva, tot un conjunt de mesures que en dies com avui ens fa gana recordar i repassar perquè són molts en què, que bueno, encara a dia d'avui creiem que no s'ha pogut ni tan sols empatar, no, no s'ha pogut arribar en aquell grau de desenvolupament que tenia aquest país i que va ser uh, brutalment aixafat per un cop d'estat amb, amb l'ajuda de, de militars alemanys i italians uh, experimentant a damunt de la població civil espanyola mm, amb atacs uh, realment desfareïdors, molt agressius i que varen causar moltíssimes de víctimes. Bé, avui, de nou de juliol, és un dia per recordar, però no per recordar de manera anecdòtica, sinó per recordar reivindicant la feina que varen fer els nostres predins i les nostres predines. Música tal dia com avui, d'un de 9 de juliol de l'any 1936, de, de matinada, se subleven cortès eh, com és de Barcelona i altres guarnicions eh, a damunt encara d'aquest cop militar que, com vos comentava, eh, avui era mm, el dia en què mm, estava previst d'alguna manera que se posés en marxa aquest cop militar, encara que dia 8 de juliol és com que oficialment també es diuen que se, se va donar aquest cop militar contra el govern de la Segona República i un cop militar que en primera instància eh, va fracassar a bastant d'espais, a bastant de llocs de l'estat espanyol i això desembocaria a lo que va ser la Guerra Civil. Tot va començar a Canàries, on Franco se subleva i dirigeix el seu, la seva crida cap a divisions i bases navals posant romp cap al, al Marroc. I a partir d'aquí se comencen a aixecar algunes poblacions, com bona part d'Andalusia, Jerez, Cádiz, Algeciras, Còrdoba i Màlaga, a la vegada que se comencen a mobilitzar molts de sindicats i els partits de, de l'esquerra, um, com vos dic, a grans parts i també poblacions espanyoles. Hi ha suport en els falangistes i en els de trans, a la coneguda Castella la Bea, i um, se comença a organitzar la resposta, de fet la CNT en aquests primers moments respon a, una, a un assecament militar amb, amb vaga general i amb molta, amb molta, molta firmesa i en les primeres demostracions de lluita armada popular. Yeah. Se subleven també Vitoria, Oviedo i Cáceres i se forma un nou govern a Madrid presidit per José Giral, una mosca i republicano que es convertirà en primer ministre després de la renúncia de Diego Martínez Barrio. En aquest moment, tal dia com avui, de 9 de juliol, se decideix entregar armes a a organitzacions sindicals i partits de l'esquerra. Com vos deia, eh, tal dia com avui, aniversari de fets històrics com per exemple aquesta, aquesta espontània revolució social la gran part de l'Espanya no sublevada que, que posava en marxa un procés de transferència de propietat que és considerat com a el procés més important després de la revolució soviètica i que va tenir principalment un caràcter de lliberació. 20 de juliol, tal dia com el que, vendrem, el que tindrem demà, eh, és el moment en què Madrid aconsegueix sofocar aquest aixecament i el poble i els sindicats i el partit de l'esquerra aconsegueixen aturar les sublevacions de llocs com Getafe i Carabanchel. Són lluites breus però intenses que, com vos deia, aconsegueixen aturar aquesta rebel·lió. també en aquell moment en què la CNT FAI s'apodera de considerable armament, estic xerrant de Madrid, i aconsegueix controlar la ciutat. En aquests primers dies de Guerra Civil comencen a perfilar-se ja el que seran les dues grans zones d'acció, la zona nacional i la zona republicana, la zona roja, i comencen a organitzar-se columnes. Per exemple, només a eh, dos dies i mig després d'aquest aixecament feixista a Espanya, a Barcelona ja es crea el Comitè de Milícies Antifeixistes, dominat per la CNT-FAI, és verdaderament l'òrgan de poder executiu de la ciutat. Música Dos dies després, el 23 de juliol, se formarà a Burgos la Junta de Defensa Nacional eh, de qualque manera contrarrestant tota aquesta resistència antifeixista. No? El 24 de juliol, les columnes de milícia catalanes ja es dirigiran cap a Aragó, on, quan bé sabeu, s'aturà una de les lluites més aferrissades de la Guerra Civil en aquesta, en aquesta comarca i sobretot amb la batalla de l'Ebre com a autèntic um, fortín inexpugnable a través del qual durant molt de mesos de, de batalles es lliurarà i s'estarà decidint el futur de la Guerra Civil Espanyola. un 24 de juliol parteix la columna d'Urruti des de Barcelona en direcció a, a Saragossa. En aquest mateix dia també se va parlar del de, naixement del Partit Socialista Unificat de Catalunya, el que serà el PSUC, i mm, el 25 de juliol aquesta columna de Durruti va aconseguint els seus èxits prenent la ciutat de casp, a la vegada que alguns avions francesos de, per la república aterren a Barcelona. Comencen a arribar aquestes primeres mostres d'ajuda internacional, encara que realment seran poques per part de la república, i sí que se comença a comptar també d'una manera bastant grossa ajuda alemana a nats sublevats. agost de l'any 1936, a Berlín, Alemanya, s'inauguren uns Jocs Olímpics realment de la vergonya, presidits per Adolf Hitler, que d'alguna manera són contrarrestats amb uns Jocs Olímpics antifeixistes que s'estan fent també en aquestes dades a Barcelona. El 2 d'agost de l'any 1936 es fa un decret giral en el que s'aproveu la incautació de totes les empreses relacionades amb el bàndol feixista. Els quarters sublevats a la ciutat de València capitulen i queden en mans legítimes de la república. Música I a partir d'aquí d'aquest moment doncs se comencen a, a succeir les preses de territoris. Per exemple, dia 8 d'agost del 36 els republicans prenen a Eivissa i Formentera. En aquesta mateixa data, el govern republicà decreta la clausura de les institucions religioses. el 16 d'agost del 36 amb el capitán Bayo, un contingent republicà d'aproximadament 10.000 homes desembarca a Mallorca. aquest desembarcament de Mallorca, que també se va, també se va anomenar en aquells dies com la Reconquesta de Mallorca, va ser una operació comandada, com vos deia, pel capità de l'exèrcit de la República, Alberto Bayo, i desenvolupada en els primers dies de la Guerra Civil Espanyola, entre el 16 d'agost i el 12 de setembre de 1936. és que el dia de 9 de juliol de l'any 1936, Menorca era l'única illa de l'arxipèlag balear que no va quedar alineada amb les forces alçades amb armes. Des del 23 de juliol es varen iniciar diferents accions en contra dels sublevats. I aquell mateix dia els avions republicans varen bombardejar Palma i es varen dirigir després cap a Cabrera. La idea d'aquesta expedició, que va partir en direcció a Mallorca per mirar de tornar a prendre el control de l'illa de Mallorca, ehm, per això va estar present en les forces contràries al cop militar des de que dia de 9 de juliol va ser presa pels aixecats, no? Eh, amb, amb, en aquest primer moment se varen prendre, com vos comentava, a Mallorca i mm, a Eivissa i Formentera. Una altra operació menor va ser dubita a terme dia 1 d'agost quan tropes republicanes procedents de Menorca varen aconseguir prendre també Cabrera, encara que breument, perquè varen ser desallotjades eh, poc temps després. així és que després d'aquesta eh, aquest cop d'estat de, de 8 de 9 de juliol de l'any 1936, només uns dies després, dia 2 d'agost de l'any 1936, una columna de milícies barcelonina dirigida per Alberto Ballo va desembarcar a Menorca com pas previ a l'inici de l'operació. Dia després, 3 d'agost, l'aviació republicana de nou va bombardejar sobre Ciutat de Mallorca. En aquestes primeres operacions també destacar que dia 6 d'agost a Barcelona conclouen els preparatius logístics per al desembarcament a Mallorca. Tant el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya com el, com el govern català donen suport en el pla i el govern de la república no s'hi oposa però prefereix observar el moviment, del desenvolupament de l'operació sense interferir. Dia després, dia 3 d'agost del 36, l'illa de Formentera es rendeix a la columna de Manuel Uribarri procedent de València. tant, Manuel Uribarri des de València, que pren silla de Formentera, i un dia després, aquesta columna de Barcelona d'Albert Toballo, coneguda com la columna de Balears, desembarca a Eivissa i la domina en dos, amb un parell de dies també amb l'ajuda d'Uribarri, formant-se immediatament a l'illa el Comitè Antifeixista d'Eivissa, sota la responsabilitat d'Antonio Martínez, que era del Partit Comunista. Les tropes d'Uribarri, en conquerir l'illa de, de, de Formentera, despleguen la senyera valenciana cedida pel Partit Valencianista d'Esquerra i la col·loquen en el castell d'Eivissa. El quarter general d'aquesta operació s'instal·larà a Maó, on una centúria de voluntaris entre estrangers, entre ells eh, francesos i també argentins, se sumaran a les operacions per mirar també de conquerir Silla de Menorca. que hi Eivissa i Formentera alliberades, Mallorca, que continua en mans nacionals, en el moment en què un 13 d'agost de l'any 1936 uns 400 milicians catalans de la FAI, la Federació Anarquista Ibèrica, i no vinculats al pla de Bayo ni els d'Uribarri, arriben a Cabrera. Els valencians de la columna d'Uribarri es reintegren a la península després de no arribar a un acord amb Bayo sobre els passos immediats a seguir. Divisions importants, divisions fortes entre diferents col·lectius, entre diferents federacions i que, com vos dic, en lloc de continuar passos ferms i cap endavant, comencen a dividir la feina feta per un bando que en realitat hauria d'haver estat més unit que mai i lluitar contra la eh, zona nacional, els militars feixistes aixecats d'una manera ferma, no? Però les coses no són així, no? I van, van continuant els dies, continua la feina i dia 15 d'agost del 36 en Ballo vola des de Maó a l'illa de Cabrera on estan agrupats diversos grups d'anarquistes catalans. Ballo proposarà als milicians de Cabrera que desembarquin a l'illa de Dragonera com a maniobra de distracció, però el comitè anarquista no accedeix a prendre part en l'operació, encara que després sí que ho farien pel seu compte i sense que ni el capità de l'operació ni el seu estat major sabessin res. És en aquell moment quan els anarquistes de Cabrera desembarcaran a Cala Mandia i a Cala Anguila abans que Ballo ho faci, apunta a mi. Dia 16 d'agost de l'any 1936, Alberto Bayo va, va desembarcar acompanyat de 8.000 milicians a la punta d'Anamé, i a Porto Cristo, però immediatament l'arribada de reforços italians, comandats per Arconovaldo Bonacorsi, va fer fracassar l'operació. Es va haver de reembarcar des del 5 de setembre fins al 12 de setembre, per tant no va arribar ni a un mes la incursió republicana d'intentar reconquerir de nou l'illa de Mallorca que estava des del bon començament de mans feixistes. A més, també es parla de que la situació revolucionària no va permetre la necessària coordinació per al correcte desenvolupament dels esdeveniments i el mapa geomilitar va quedar, després de l'operació, exactament igual que abans de l'inici, amb mans nacionals. De retorn a Barcelona, els milicians d'estat català que es van embarcar s'incorporen a diferents fronts de combat amb la bandera estelada. Un centenar es va integrar al, regi, regiment pirinenc número 1 a la frontera amb França. Un altre grup es va incorporar als fronts de Madrid, mentre que el grup més nombrós es va concentrar a Farlete, a Saragossa, i va prendre el nom de Columna Volant Catalana. A la retirada de l'expedició republicana de l'illa de Mallorca, a Menorca i també a Eivissa, se va desatar una cruel repressió per part dels militars sublevats i falangistes, si bé durant aquesta curta estància de les milícies anarquistes havia hagut també alguns fusilaments per part d'aquests. Molts membres de la columna que havien estat ferim, ferits i se trobaven en un convent varen ser fusilats a davant de la vista de la Mare Superiora. molt pocs prisioners varen poder escapar dels que varen provenir de Catalunya des de Barcelona molt pocs varen poder ser lliurats de a ser afusellats si bé la matança va arribar també en els sobrers de l'illa i altres que ni tan sols havien participat en l'expedició republicana. Des d'aquest moment i en endavant, Mallorca se va convertir eh, pràcticament com si fos un feu de privat d'un personatge anomenat el conde Rossi, italià, qui, acompanyat per falangistes, se va dedicar a recórrer l'illa de Mallorca en un cotxe vermell um, en un cotxe vermell de carreres, a més, mentre perseguia a obrers i a qualsevol home d'esquerres en el que se trobàs. També se diu que el comte Rossi se va dedicar a anar casa per casa demanant to i joies a la població per poder sufragar la causa nacional, que en realitat segurament no se va sufragar més res que la seva butxaca. És en aquest moment en què se fan de manera més sagnant els assassinats eh, mallorquins i arriba al punt culminant de la repressió eh, franquista a Mallorca. després de la retirada de les tropes republicans, republicanes mm, de Mallorca, com vos dic, amb aquest desembarcament de Mallorca, també coneguda com la Conquesta de Mallorca, aquesta operació que es va desenvolupar els primers dies de la Guerra Civil Espanyola, en concret entre agost i setembre de l'any 1936, i de després de ser retirada d'aquestes tropes provinents de Barcelona, les platges de Manacor varen quedar totalment plenes de cadàvers i d'eines i d'armes militars. Només amb unes setmanes, tot l'arxipèlag, exceptuant Menorca, havia tornat al control dels militars feixistes amb aquest fet, per tant, es dedueix que l'operació va ser un fracàs. De fet, els experts parlen de que aquesta operació no estava ben organitzada fins en el punt que se va realitzar sense el coneixement per part del Ministeri de la Guerra i que els sublevats varen comptar amb la inestimable ajuda d'Itàlia i els seus enviaments militars, de fet, es parla de la figura de Joan Marc com a gran um, financiador de sa causa nacional i de fet es parla de que les tropes republicanes no varen poder passar més enllà de Manacor perquè aviació italiana bombardejava a totes hores la columna i feia impossible el seu avanç. Una ajuda italiana que no va ser altruista de cap manera, si bé l'interès de Mussolini, també amb un règim feixista a Itàlia, era poder establir una base aeronaval a les Balears que justificava tal vegada eh, l'ajuda que va prestar, previo pago, per suposat, a la causa nacional. Més tard, anys més tard, Mallorca se convertiria en la principal base aeronaval dels sublevats en el Mediterrani, parlant de l'Alemanya nazi, de l'Itàlia feixista i de l'Espanya franquista, un fet determinat per les batalles que s'enlliurarien en, en el futur, a la futura Segona Guerra Mundial, per poder controlar els subministros i els controls de les rutes de tota la Mediterrània. I ja que hem estat repassant tota aquesta història de lo que tal dia com avui, tal dia com ahir, de 8, de 9 de juliol, estem en el 2012, però amb el record i l'emoció posada en tantes desenes de milers, centenars de milers de persones que varen defensar la causa republicana, varen defensar la integritat, les idees i la llibertat, no només eh, les Balears, no només en els països catalans, sinó a tot l'estat espanyol, amb milers de voluntaris arribats des de diferents parts d'Europa, del planeta. L'altre dia llegia un article damunt dels mil eh, voluntaris que varen venir a defensar la república des de l'Argentina. I és un bon moment també per escoltar, perquè veure-ho no ho podrem veure, però sí que podrem escoltar el primer capítol del que va ser Memòria i oblit d'una guerra, una gran sèrie que va ser emesa a Televisió de Mallorca, que com ja sabeu també ha estat suprimida. Sembla que tot el que se surti de informació convencional de consum i oci capitalista no interessa. Realment la història de la república sembla que ni va interessar durant el procés de transició ni, va, ni, ni interessa passats aquests 70 i molts d'anys després de la causa republicana. I de, des de Ràdio 77 sí que mos agrada poder xerrar de la història, poder conèixer quins són els fets que mos han duit a la situació que vivim en l'actualitat i com us dic anem a recuperar, anem a pinxar el capítol primer de Memòria i Oblit d'una guerra, història d'una república. Vos deix amb ells els propers 34 minuts. Música El 28 de gener de 1930, el dictador Miguel Primo de Rivera dimiteix. La monarquia estava desprestigiada com a institució. El rei Alfons XIII intenta recuperar el prestigi perdut. Finalment, es convoquen eleccions municipals. El triomf de les candidatures republicanes a les principals ciutats d'Espanya en les eleccions municipals del 12 d'abril va provocar que el 14 d'abril de 1931 fos proclamada la república. El rei Alfons XIII optà per exiliar-se. Es va constituir un govern provisional format per republicans de dretes, d'esquerres i socialistes. Aquest govern estava presidit per Niceto Alcalá Zamora. L'ambient social demanava que s'iniciassin reformes i millores el més aviat possible. Tot i que no era la seva intenció inicial, el govern provisional adoptà unes primeres mesures de reforma agrària, laboral i militar. També va iniciar moviments per un canvi en l'educació i va posar en marxa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Jo som un admirador de la república. Crec que va tenir els seus defectes, com tot, però jo som un admirador de la república des del moment que la república va, va entendre que una societat per a ser, per a ser sana, per a ser condreta. S'ha de basar eh, en una escola correcta, en una escola culta. Hi havia un, un nivell d'incultura molt gros quan va pujar la república. La conflictivitat social, que havia estat amagada i apaivagada per la dictadura, va esclatar. L'oposició frontal que l'Església va fer des del principi al nou règim motivà episodis d'anticlericalisme violent amb l'assalt i crema d'edificis religiosos. A Mallorca les coses sempre eren més tranquil·les que a altres llocs. Per això sorprèn que llavors, eh, quan va començar la guerra, la repressió fos tan dura, perquè en principi no hi havia, no hi havia cap motiu objectiu perquè fos així. Una vegada aprovada la nova Constitució republicana, el govern, presidit per Manuel Azanya i format per socialistes i republicans d'esquerra, va iniciar el seu programa de reformes. Un canvi que n'has enfocat realment a la societat del moment, que no hi havia polític, polítics que feien la política en majúscules, sinó que els polítics eren persones enteses en la matèria, amb unes idees molt concretes que els varen per endur a terme en molt poc temps en l'aplicació pràctica. Aquest període, comprès entre 1931 i 1933, s'anomena el bienni reformista. Durant aquest bienni, la dreta, que al principi va quedar desorientada davant els esdeveniments del 14 d'abril, va fer una oposició forta a la política del govern. El Partit Republicà Radical d'Alejandro Lerroux i les associacions patronals s'encarregaren d'oferir resistència a les reformes del govern. Des de l'esquerra, les crítiques foren per emprendre reformes massa tímides, al seu entendre. Partien sobretot de la CNT, d'ideologia narcosindicalista i el minoritari Partit Comunista d'Espanya. Durant la Segona República, a Mallorca hi havia una represa de tot una sèrie de projectes de tipus cultural que havien quedat dificultats per la dictadura de Primo de Rivera, que va representar ja una primera persecució contra les coses que no fossin en llengua castellana i, mm, sobretot, varen tornar a reprendre les activitats d'una institució mm, molt, molt important i molt interessant que s'ha de l'Associació per la Cultura de Mallorca. No era un, un partit ni era una agrupació d'unes persones, d'unes ideologies determinades, sinó que agrupava Mm, tothom, totes les persones de bona voluntat que s'interessaven per, per la llengua i la cultura de Mallorca. L'11 de gener de 1933, membres de la CNT declararen el comunisme llibertari al poble de Casas Viejas, a Cádiz. El govern va enviar un grup de guàrdies civils i d'assalt que entraren a tirs en la localitat. Incendiaren la casa on s'havien refugiat alguns dels rebels per després afusellar sumàriament a participants, sospitosos i familiars. L'escàndal dels fets obligà el govern d'Azanya a convocar eleccions el novembre de 1933. En aquestes eleccions ja es presentava una dreta organitzada, la FEDA, Confederació Espanyola de Dretes Autònomes, i Renovació Espanyola, Partit Monàrquic, les eleccions donaren la victòria a la coalició de dretes i al Partit Radical de les Ruts. Aleshores, a les illes, el mapa detallà un vot clar cap als conservadors, que aconseguiren l'elecció dels seus cinc candidats. Mentrestant, la candidatura constituïda per l'Aliança d'Esquerres no va obtenir cap diputat. Va ser la primera vegada que les dones pogueren votar i per Mallorca hi hagué una candidata femenina, fou la republicana Maria Maal, escriptora, universitària i fundadora del foment de la cultura de la dona a Solla. El sector comerç és molt sensible. I aquí a Mallorca sempre ha estat la botigueta. I maldament el republicanisme mai havia causat problemes a la dreta eh, i no hi ha cap indici ni un de que aquí pogués haver-hi una revolució social. Els que, ho, els que ho somiaven en aquell moment havien de ser persones eh, molt exaltades, eh, d'aquest punt de vista, eh, sí que eh, allò molestava, però res pur. El que passa és que recordem de que l'Iglesi, que era una guia molt important en aquell moment, no s'entén història de Mallorca sense l'Iglesi. Naturalment, eh, tenia una, una, un caps, que estava molt a prop del fascisme italià. I per tant aquesta iglesia estava preparada per fer front en el front de populisme. Ruts va formar un govern amb membres del seu partit, mentre que la FEDA va recolzar el nou govern des del Parlament. A Sant així, Ruts va iniciar una política de rectificació, és a dir, de paralització de les reformes. Aquesta etapa entre 1933 i 1936 és coneguda com Bienni Radical Sedista o Bienni Negre. Hem de recordar que la noblesa eh, encara era terratenent eh, en els anys 30. Estava una mica trolada en un certes, certs aspectes, però tenia molta força encara, eh? territorialment, a dir Mallorca, i tenia fills que s'havien dedicat quasi a l'exèrcit. I era tremendament monàrquica, per naturalesa, però tant antirepublicana. La crisi econòmica i el panorama polític internacional, amb el triomf dels totalitarismes a Itàlia, Alemanya i la URSS, polaritzaren l'enfrontament polític. La inclusió dins del govern l'octubre de 1934 de tres ministres de la FEDA va ser interpretat per les forces de l'esquerra com un pròleg del triomf feixista. Davant dels fets, aquestes forces optaren per fer una crida a la vaga general. El seguiment va ser desigual. A Barcelona, aquesta vaga va ser aprofitada pel president de la Generalitat, Lluís Companys, per iniciar una revolta independentista que va ser sufocada ràpidament pels militars. A Astúries, la vaga general va evolucionar cap a una revolució, dirigida per la UGT i la CNT principalment. Això dona lloc que el govern es decidís per una repressió brutal, enviant la legió dirigida pel general Franco, en aquells moments comandant general de Balears. El resultat de la revolució de 1934 es resumia en torn als 1.500 morts, 5.000 ferits i 30.000 detenguts en tot l'estat que un diumenge els se'n van endur a pescar, a Serenal. I aquest polític, que era un polític d'Esquerra Republicana, va anar amb ell a pescar. I llavors hi havia un altre dins, no pareix que era un, un missè o mig, ara no, no, no ho tenc clar. La qüestió és que quan estaven per allà al mig, i va dir, escolti, general, vostè ha d'arribar prep perquè l'hora de nostra la missa aquesta d'aquí de Serenal. I que en Franco el se va mirar i va dir jo a la legió, en els meus soldats, sempre els diu el mateix. Ni putes ni misses. Però és curiós, això. Eh? És dir que en Franco a lo millor qui duia un altre el feia per dissimular que ell ja tenia un projecte, jo no ho sé. A mi me fa l'efecte que en Franco no tenia cap projecte. La revolució de l'octubre del 34 va significar la suspensió dels regidors socialistes i d'esquerres dels ajuntaments de Mallorca. És deposar tot el consistori municipal, en el consistori se crea una comissió gestora i, evidentment, aquesta comissió gestora paralitza tots els projectes. No? Ah, algun d'ells argumentat dient en què, per exemple, l'Iglesi podia subdir eh, perfectament tota la funció que feien les guarderies. El govern va endurir la seva política. L'Estatut de Catalunya va ser suspès. Tot i així, la situació en el govern era insostenible per les grans diferències entre els polítics de la FEDA, cada vegada més extremistes, i els membres del Partit Radical. L'escàndal de l'Estraperlo va enfonsar la credibilitat del govern i el va obligar a convocar eleccions al febrer de 1936. La paraula Estraperlo ve del nom dels tres empresaris Strauss, Perel i Lowen que subornaren als càrrecs del govern perquè autoritzessin la instal·lació d'una ruleta al casino de Sant Sebastià. El joc es va prohibir perquè la policia descobrí que era fraudulent. Una d'aquestes ruletes va estar funcionant durant un temps a l'Hotel Formentor. Després de les eleccions, Manuel Azaña va ser nomenat president. El nou govern va adoptar les següents mesures. Amnistia pels represaliats d'esquerres, represa de la reforma agrària, restitució de l'Estatut de Catalunya i tramitació dels nous estatuts d'autonomia per Galícia i el País Basc. S'allunyaren de Madrid els militars més reaccionaris. Franco, Godet i Mola són enviats a Canàries, Balears i Navarra, respectivament. Hi ha un, un punt d'utopia, de dir, la república ja no la podrem aturar mai. A Mallorca, els resultats de les darreres votacions generals foren totalment favorables a la coalició dretana, que aconseguia el 69,3% dels vots. El candidat més votat va ser Joan Marc Ordines, financer i contrabandista. En contra d'aquests resultats, la victòria del Front Popular a tot l'Estat va fer que es destituïssin els ajuntaments i s'anomenassin comissions gestores municipals d'esquerres. El que sí hauríem de dir és que mm, hi havia una, una situació més tensa des de que va venir el front populisme, indubtablement. Els mesos següents foren especialment convulsos. El 4 de juny de 1936 va esclatar una bomba a la casa del poble de Palma que causà sis ferits. L'atemptat va ser obra de membres de la falange espanyola. L'endemà hi va haver una vaga general i una manifestació a Palma. Ho conta el, el marquès de Saer, la eh, història de la vieja guàrdia. Eh, jo va ser una provocació. La protesta va acabar amb un intent de crema de l'església de Sant Jaume i l'església de Santa Fe i el saqueig dels locals dels partits de centro tradicionalista, Acció Popular i Renovació Espanyola. Varen incendiar Santa Fe i un poc Sant Jaume per uns problemes que hi havia hagut i, i un, hi havia un poc de malestar, però no, no, se, pot, no se pot dir que hi hagués ni, ni persecució ni que, ni que hi hagués un, un clima eh, desesperat. L'ambient polític de cada vegada era més radical – l'esquerra propugnava postures revolucionàries mentre que les forces de la dreta intentaven aconseguir el fi del sistema democràtic. El 12 de juliol de 1936 és assassinat un tinent de la Guàrdia d'Assalt, el tinent Castillo, per extremistes de dretes. A la matinada següent és assassinat José Calvo Sotelo per part d'un grup de membres de les forces de seguretat de l'Estat. el 17 de juliol de 1936 es va iniciar el cop d'estat a Melilla. Des d'allà es va estendre per tot el Marroc. El dia de 8 i de 9 de juliol es va iniciar a la península i als arxipèlegs. El cop va triomfar a Mallorca, Eivissa, Galícia, Castella, Lleó, Navarra, Canàries i el protectorat del Marroc, però va fracassar a Menorca, Astúries, Cantàbria, part del País Basc, Catalunya, País Valencià, Madrid, La Manxa, Múrcia i la zona oriental d'Andalusia. Tinc que el primer notici per la dona de don Francesc de Vall, que va anar a la seu a missa, és missa primera, no sé si era a les cinc i mitja o a les sis, no ho sé, i el que cert és allà li, se va enterar de que havien dit una missa a Carme Marquès de la Torre, allà on és ara el Col·legi d'Arquitectes i allà per ell que tots anaven ja preparats per sortir del carrer. Mm, el general Godet va declarar l'estat de guerra i mm, pràcticament mm, no hi va haver massa dificultats. O sigui, les organitzacions obreres havien demanat al governador civil eh, que acabava d'arribar fa poc temps, també és un escriptor, en Antonio Espina, que els dona les armes, però d'acord amb les instruccions que, que tenien des, del govern de la república, no se van estimar més no fer-ho i el general Godet va prometre a Antonio Espina que no se sublevaria, però eh, ho tenien ja tot preparat, ell va, va fer declarar l'estat de guerra, se'n va anar cap a Barcelona i a Barcelona no, no se'n va sortir. Eternament diré que l'Oden Godet a mi no me queda clar. En Godet havia d'anar a València i per què va anar a Barcelona? Per ell que va ser una idea molt clara d'un general que es diu Francisco Franco. I efectivament, en Godet és un home mal de classificar perquè eh, si no era teu era gnòstic i era antimonàrquic i a més antigermànic. És una cosa rara, eh? No m'ho podem oblidar de que en Bayo li va dedicar el primer llibre és un home raro. Sabem que va enviar un, eh, un amic eh, de Madrid a veure Nassanya per dir-li aquí hi haurà un cop. I Nassanya tenia aquesta soberbia que de vegades tenim els intel·lectuals, sobretot un poc sorbonesca, que acaben per dir què s'hi haurà creït este generalito. thank you la guerra civil havia començat. La revolta va ser possible gràcies al suport financer de Joan Marc Ordines a l'aixecament militar. Havia fuit de la presó durant la república eh, un ministre català, no Carné, carnet eh, ja va dir que, que, que a la república acabaria en Marc o que en Marc acabaria en la república i en Marc va ser més fort en Marc mai, mai donava res, sinó que sempre ho recuperava. Però, en tot cas, va ser decisiu, va ser el que a eh, Bernanós en deia el tresorer de, de, de l'Espanya nacional. Davant l'alçament colpista a Mallorca, hi va haver només alguns focus de resistència als pobles de Sa Pobla, Alaró, Manacor, Solla i Pollença, on també es posà al costat de la República l'exèrcit d'aviació de la base d'hidroavions del port. També hi va haver petits conflictes o enfrontaments als pobles de Binissalem, Consell, Bunyola, Esporles, Llummajor, Santanyí i el Pont d'Inca. Que feren vaga però en feren per Santa Catalina, per les fores de Palma, que allà bona hi havia tot això. El que passa és que a mesura que la Guàrdia Civil i la policia les cercaven, s'anaven els veïns. No hi va haver una resistència. I a posta no hi va haver, no hi va haver fets nans. I llavors hi va haver vaga, va ser el tren. Però el tren no només és Palma. Però allà on queda més clar és a l'Aró, vol de ser mines de l'Aró. Allà sí que varen comptar més. Però també va ser qüestió d'un dia, menys m'entén, no, no, no. L'aixecament militar va triomfar, però no comptava amb un ampli suport popular. De fet, una vegada vist el fracàs de l'alçament a les grans ciutats i l'afusellament de Godet a Barcelona, els militars mallorquins eren quasi més partidaris d'una solució negociada que d'una guerra. desde el primer momento parte de, los planes de los que organizaban el golpe militar era precisamente el uso del terror. ¿no? En, las instrucciones reservadas del general Mola se dice abierta y explícitamente que se había que aplicar el terror para paralizar al enemigo, que había que, que la, la finalidad era exterminar a los, y cito, los que no piensan como nosotros. Con lo cual, evidentemente, la represión en ese sentido fue planificada. Eh, a Mallorca, contràriament a les consignes que havien donat el general Mola, que eren de fer una repressió molt forta, i contràriament a el que va passar a altres llocs, aquí mm, més aviat els militars varen actuar d'una manera inicialment molt moderada, perquè tenien por mm, que, que, que la guerra acabés d'una manera diferent. No sabien ben bé què passaria i creien que s'havia de decidir no aquí, sinó a la península, i que el que passava a Barcelona i el que passava a Madrid era decisiu. Veient que el conflicte s'allargaria, els militars més exaltats, encapçalats pel tinent coronel Luis García Ruiz, i els falangistes, comandats pel marquès de Falles, decidiren agafar el poder. Començaren a nomenar noves autoritats i empresonaren els elements d'esquerres i sospitosos en diferents centres de reclusió. Els començaments hi van posar 1.200, 1.500 persones eh, a la presó de Palma, en el castell de Bellver, amb un barco que hi havia eh, en Esport de Palma, que se deia el Jaume I, un poc abans de mig agost, quan hi havia l'amenaça de desembarc d'en Bayo i pràcticament un dos dies abans del desembarc d'en Bayo va ser quan va començar una repressió molt més forta que era base de fusellaments sistemàtics de persones que creien que, que els podrien fer mal, que podrien ser una cinquena columna que s'uniria ser força d'en Bayo. La petite ville de Puerto Cristo apparaît déserte. Les habitants ont fui le bombardement. Les troupes prennent possession de la ville et s'y retranchent. El capità Albert Ballo es va posar al cap d'una expedició republicana que estava destinada a ocupar les Pitiuses i Mallorca. El 16 d'agost de 1936, les tropes republicanes desembarcaren al litoral del llevant mallorquí la potència de foc dels republicans i la falta de decisió dels nacionals es tancaren al front fins que l'arribada d'assessors militars i hidroavions italians pagats per Joan Marc desnivellaren la balança a favor dels nacionals. El 3 de setembre de 1936, Bayo donà l'ordre de retirada. Quan van arribar les tropes d'en Bayo, a Menorca varen cremar també les esglésies i varen matar capellans, o varen fer el mateix a Arbissa i a Formentera, i llavors, per reacció, la gent d'aquí mm, se van adherir mm, per convicció o com a mal menor en el bandol franquista. Però fins dia, fins dia 3 de setembre de 1936 el Pere Miralles d'una manera oficial no va parlar ni se va ficar en, ni se, ni se va declarar franquista, diguem, i franquista pròpiament no ho va ser mai. Ara era contrari des que feien aquestes altres coses. Si és, és sempre aquesta ambigüitat que hi ha durant les guerres, sobretot les guerres civils. L'abril de 1938 surt a París un llibre titulat Els grans cementeris sota la lluna, de l'escriptor francès, catòlic i conservador Georges Bernanos. Bernanos havia viscut a Mallorca entre 1934 i 1937 i havia vist en simpatia la falange i la rebel·lió militar. Un dels seus fills s'havia fet falangista i havia format part dels Dragones de la Muerte, columna de joves sota el comandament del comte Rossi. El llibre és una descripció crua de la revolució dretana i la repressió que es dugué a terme a Mallorca – tot i que conté algunes imprecisions, és un testimoni dur de la repressió exercida a l'illa i una crítica a l'actuació de l'Església mallorquina davant dels fets. Qui són els que els van ficar dins el per tot això? L'Església. I això ho diu un home d'extrema dreta d'un moviment tremendament conservador. I, per lo tant, ho diu un home que no és sospitós, però ell diu que tota la responsabilitat està en el ciutadà, o en i a partir d'aquí ja va començar un, el que explica en Bernanos en el seu llibre, que ho explica molt, molt ben explicat, matances indiscriminades, és a dir, que agafaven la gent i les enduïen les cunetes, va durar fins en el març de l'any 1937. L'1 d'abril de 1939 acaba la guerra. Tot i així, es continuen fent consells de guerra, aquests jutjaven a persones que es consideraven rebels als militars colpistes. A Mallorca, aquests processos, celebrats sense cap garantia jurídica, varen acabar en 300 penes de mort. Els Cavins Filla va estat de governador civil, que era un dels principals culpables de la repressió, en, en Mateu Torres Bastard, que era un comandant que havia estat ajudant de general Franco i que li va escriure una carta <clears throat> queixant-se de que els, les autoritats militars d'aquí eren molt dèbils i llavors Franco el va fer governador civil i va, donar, va canviar el capità general, el comandant militar, i va donar ordres de que hi hagués judicis i de que activassin tota aquesta política repressiva. Una de les escenes pitjors eh, que m'han contades eren els acomiadaments. Quan se n'anaven a acomiadar, d'un familiar que el vint de matar. Per exemple, el cas de Isabel Mas. Aquesta nina tenia uns 10 anys. Hi va anar son pare, sa mare, sa tia. És que és dramàtic. I diu que quan entraren allà, en, eh, en, en Joan Mas estava assegut amb una flaçadeta damunt, eh, damunt les espatlles. I així estàrem una hora o dues fins que els et feren sortir perquè el vint de matar. Quan sortiren, sentiren el renou d'estrets. Ja era mort des març de l'any 37 aquestes mm, mm, execucions, podríem dir, mm, indiscriminades i, incontrolades se van acabar, però van continuar els Consells de Guerra, que se van prolongar encara durant els primers temps de, del franquisme. La dictadura de Francisco Franco va durar 40 anys. La forta censura exercida pel règim molt proper a les dictadures feixista italiana i nazi alemanya, va fer impossible l'estudi de la persecució política i ideològica a Mallorca fins a la mort del dictador l'any 1975. L'any 2003, fixa't si passaren anys, se va fer una exposició a la misericòrdia que se deia Memòria de la Democràcia 1936-1962 i vaig anar a veure-la. Ahora mismo el pensamiento mayoritario, el pensamiento oficial, es un, pensamiento de, que se ancla en la transición y está hecho sobre valores que se crean en la transición. Y entre esos valores, desde luego, no está ni la última experiencia democrática ni, ni la Segunda República. Entonces eso se niega y, de hecho, todavía, todavía hay gente supuestamente de izquierda que todavía tienen, tienen una visión negativa y crítica de la República. vaig anar xerrant amb Margalida Tur, que era la coordinadora d'aquesta exposició, i ja me va enviar a la Francisca Pisà, de mal nom Piscata, una dona veta que havia estat tancada 5 anys, al 36, i a l'edat que tenia, quasi 90 anys, encara no sabia per què l'havien tancada. Y así va a comenzando. Si se da otra visión, habría que recordar lo que fue la República y por qué acabó la República. Entonces se plantearía que fue el franquismo y en definitiva acabaríamos en un tema que nadie quiere sacar que és el tema de la legitimitat del franquisme. Eh, Molts eh, autors nostres eh, han depositat a eh, molt d'ells eh, una feina ingent, són hores i hores i hores, que, que a més no tenen cap tipus de compensació econòmica eh, i en canvi estan fent una aportació important al país, perquè d'alguna manera estan recuperant eh, una memòria i una història eh, que, que, que, que jo, francament, penso que és imprescindible. Uh, era curiós, durant les entrevistes, uh, vull dir, no han pogut oblidar, normal. Tothom plorava, tothom acabava plorant. I els drames que he viscut o que m'han contat eh, són terrorífics, perquè és, és mal de fer, per exemple, per un infant, va de, o va de ser de de son Los familiares de las víctimas de zona republicana tuvieron todas las oportunidades durante los 38 años de, la dictadura para saber dónde estaban los suyos, llorarlos, celebrar su memoria y todo eso. Yo creo que los familiares de las víctimas republicanas, o sea, las víctimas del, del franquismo, también tienen el mismo derecho. sense aquesta història eh, no tenim, se perd eh, identitat, però és que sobretot se perd l'entitat. Amb l'arribada de la democràcia, molts historiadors i periodistes començaren la recerca del passat que havia estat amagat per la propaganda i la censura franquista. El primer estudi va ser el Diccionari Vermell, un compendi de víctimes republicanes de la Guerra Civil a Mallorca, recopilat per l'escriptor Llorenç Capellà i editat el 1989. Aquest treball fou el primer entre les nombroses publicacions que han estudiat els fets amb rigor. Per una banda, eh, a finals dels 80, eh, en els estudiants d'història, tant el professor Miquel Duran com Sebastià Serra, a molts els encarreguen i els... Eh, eh, que analitzen què ha per fer treballs sobre si guerra civil en el seu respectiu poble. Això per una banda. I tenim un, un gruix de treballs impulsats per aquests dos professors. I, eh, clar, a 1996 se commemora el 60 aniversari de, de la Guerra Civil, de l'inici de la Guerra Civil. Deu anys abans, a 1986, hi havia hagut un, un treball molt important sobre la Guerra Civil com havia estat es Memòria Civil, editat per Diari Baleares. Falten encara moltes respostes. Aproximadament 2.000 persones varen ser assassinades. Els seus cossos estan dispersos per diferents indrets de l'illa, en pous, cementeris o fosses comunes improvisades. Algunes d'aquestes víctimes estan identificades, d'altres encara no moltes persones van desaparèixer per defensar la democràcia. Altres foren assassinades per amagar deutes econòmics o per venjances personals. Un gran nombre, però, d'aquests morts ho foren per motius encara avui dia desconeguts. No poden quedar eh, a mercè de que se repetesquin coses que no s'haurien de repetir mai, no? I per això era important la memòria. No es cuestión de olvidar, o sea, los que dicen que todo eso es remover las cenizas, que hay que pasar página, yo creo que se equivocan. Eh, el olvido no es la reconciliación y la memoria no significa venganza. Malament eh, entendrem lo que mos passa avui sense eh, analitzar el passat. No? És a dir, eh, i el futur també depèn del passat. Després d'escoltar les veus i els testimonis de d'aquest primer capítol, com vos comentava, primer capítol de Memòria d'una guerra, sèrie que va ser emesa per Televisió de Mallorca durant, bastant de, durant bastantes setmanes i que en aquest capítol mos feia referència a lo que va ser la Segona República i els fets primers de, del cop d'estat del 36, que és un poble que bàsicament hem estat escoltant. I de... volíem continuar encara uns minuts amb aquest especial avui que, que han fet reivindicant història recent. Um, a 76 anys vista del cop estat feixista se parlen de ferides obertes però com tancar aquestes ferides, si en realitat mai s'ha afrontat amb un mínim de serietat el que va passar a Espanya, no? Dins d'aquestes idees i dins d'aquestes reflexions que avui volen fer, anem, a, anem a també a llegir un, una entrevista que sortia publicada a un d'aquests portals que per nosaltres és molt, molt recomanable, que és rebellion.org, i és una entrevista a Javier Moreno, que és el president de l'associació Foro por la Memòria. El títol d'aquest article d'entrevista es diu de 8 de juliol de 1936, el cop d'estat i els crims de l'essa humanitat. és un article de Ramon Pedregal Casanova i diu així L'associació Foro per la Memòria ve realitzant excavacions en foses comuns i denunciant al carrer en els tribunals de l'estat espanyol i en els tribunals internacionals a partir de la sol·licitud de familiars de fusellats, desapareguts i perseguits republicans i també com a organització antifeixista. El seu esforç voluntari s'ha vist recompensat amb un augment de la seva activitat i una major connexió amb el poble, tot això relacionat amb el treball memorialístic que fan facilitar una direcció postal i una altra al correu electrònic. A davant d'una data tan important com el 8 de Joriol, es recolleixen en aquest article les paraules de Javier Moreno Díaz, president del Foro sobre els participants en el cop d'estat i la guerra i les seves extensions fins a dia d'avui, les denúncies a de dins i a fora de l'estat i la continuïtat de la lluita realment important. Les preguntes van en aquest ordre. Què és el primer que et ve en el cap quan assenyal la data del 18 de juliol? El 18 de juliol de 1936 va suposar l'inici d'una guerra a l'estat espanyol que va ser l'assaig de les potències feixistes per comprovar el poder, l'objectiu real de la guerra, ja que aquesta era instaurar un estat feixista que, eliminant qualsevol enemic i, i erradicant la democràcia, pogués romandre en el temps. Per què pensa vostè que la dreta va donar un cop d'estat contra el govern democràtic? La idea era frenar la feina transformadora i els avanços democràtics aconseguits per la república. La victòria del Front Popular va suposar un cop terrible de la moral cap a la dreta. Cal recordar que el Front Popular va aconseguir la seva victòria a les urnes i que, per tant, no necessitava una guerra ni un enfrontament per aconseguir els seus fins. Se sabia que l'estàvem preparant? Què se feia des del lloc, des dels camps de republicans? Està clar que des del bando republicà se coneixia l'afany golpista i traïdor dels militars anomenats africanistes. La Falange encara era un partit petit sense gairebé representació. Despreciava la democràcia i només s'entenia la violència com a mètode i se sentia corretja de transmissió de les idees feixistes que estaven implantades en alguns estats europeus i que començaven a treure cap en tots els altres. Les maniobres dels carlistes a Navarra i el seu rearmament estan documentades. En el bàndol republicà, allò més important és tal vegada la confiança en la majoria de la població i en certs sectors de les forces de seguretat de l'Estat. l'entrevista continua. El cop va fracassar com a tal? que va ocórrer? Aquell element unificador entre els sectors participants a la religió catòlica? Quina va ser la participació de la Iglesia Catòlica i per què ha continuat el seu poder fins a dia d'avui? Va haver una resistència per part de l'estat republicà recolzant tres grans partits, Izquierda Republicana, PSOE, PC, etc. i els sindicats i moviments socials de l'època, CNT, UGT, FAI. És important ressaltar el fracàs del COP en els grans nuclis urbans com eren Madrid i Barcelona. Això va suposar un revés a l'estratègia franquista perquè l'estat republicà va continuar funcionant com a tal fins al final de la guerra. La Iglesia Catòlica va, reteat el seu, va veure reteat el seu poder amb el laïcisme republicà. La seva influència a les decisions polítiques i en l'educació va fer que se replantejés la seva pròpia existència. Per tant, sempre va recolzar el cop. I el que és pitjor, va recolzar també l'estratègia repressiva posterior. L'estat feixista es va anar transformant, sobretot amb la caiguda del feixisme a Europa, i ho va fer amb un estat nacional catòlico, D'aquesta manera va aconseguir sobreviure fins al final. És important recordar aquest concepte de nacional-catolicismo que perviveix encara en la dreta espanyola amb remelassos autoritaris i sobretot amb el seu concepte d'una única moral vàlida, aquella que fa que assodi tot el que sigui distint, parelles de fet, matrimonis homosexuals, etc. No puc per més que recordar lo difícil que resulta a Espanya realitzar qualsevol acte social prescindint de l'Església Catòlica. Com sempre, se la relacioni amb una labor social quasi en exclusiva per justificar, per exemple, que no pagui IBI. Totes aquestes característiques són coletazos, clarament, d'allò que acabam de nomenar com a nacional catolicisme. there to live for. Varen desatar la guerra amb el recolzament de potències estrangeres directament i la col·laboració més o manco oculta d'altres. Per què? Jo crec que afirmar que Franco no hagués guanyat la guerra sense el recolzament de les potències feixistes no és descabellat i els estudis historiogràfics així ho demostren la no intervenció de les potències democràtiques de l'època va ser una imposició de les potències de l'eix. Els plans imperialistes de Hitler i Mussolini passaven per un estat espanyol plenament col·laboracionista. La dreta espanyola i els africanistes, totalment nostàlgics de velles aspiracions colonials, podrien tenir resposta amb el recolzament d'aquest eix. Com es desenvolupa la resistència popular? Per què reivindicais, per què reivindicau la seva memòria? La resistència popular i la unitat contra el feixisme fan del conflicte d'Espanya tall i com és conegut en sectors progressistes de l'estranger per remarcar el seu paper de pròleg en el conflicte internacional com valors imprescindibles perquè siguin assumits per l'actualitat per l'actual societat democràtica. La legalitat democràtica estava en el bàndol republicà. Els altres bàndols, recolzats pels feixistes culpables de tot el conflicte europeu que va esdevenir posteriorment, dels crims de l'essa humanitat i de la desestabilització mundial. Tots els acords internacionals que estan vigents actualment estan basats en el principi de la culpabilitat de les potències de l'eix i també dels seus aliats, on podríem també ficar a l'Espanya franquista sense cap complexa. Qualsevol intent de dir lo contrari és revisionisme històric i això, en altres països, està considerat com un delicte. La nostra memòria enllaça amb les altres memòries en aquest punt i, per tant, en la lluita contra el revisionisme no estem sols. Quina és la situació en els tribunals internacionals per les denúncies dels crímens franquistes qualificats de lesa humanitat? Hi ha una jutgessa argentina que ve a investigar sobre això. Saps quan? que ha de fer i a on s'ha de dirigir la persona que vol denunciar crims, tortures, empresonaments? Actualment existeix una paralització dels processos judicials a Espanya resultat per la sentència del Suprem amb el tema de Garzón. Això no suposa que no haguem de continuar lluitant en aquesta línia que és la que sempre hem defensat. La intervenció dels jutjats territorials per la investigació dels crímens i justificar així la seva condició de crímens de l'essa humanitat és una cosa que des del principi han tingut clara i que ha de funcionar sense la intervenció de la justícia. Ens alegrem molt que molts companys s'adonguin compte d'això i que aconsegueixin a convertir en paladins de la judicialització els processos, encara que la majoria de la seva feina la continuen fent des de la línia emocional. Nosaltres, com a associació Foro per la Memòria, hem utilitzat totes aquestes vies legals de l'estat espanyol tenint en compte un recurs presentat pel Tribunal Europeu de Drets Humans per la falta d'investigació judicial d'una de les foses que nosaltres mateixos hem realitzat. American way, threatened by us. prisoner lock! Smash every creep in the face with a rock. Don't quan ja són les 5 i 2 minuts, nosaltres anem a posar el punt final en aquest programa, que en realitat no té nom, que ocupa franges d'horàries eh, buides en aquesta emissora i que cariny carinyosament li, li deim escletxes en aquest espai, no? Unes escletxes que segurament se dirà eh, aixecament, feixista o unes coses així. Volíem finalitzar aquest, aquest programa perquè ja tenim aquí en el company Borja, que ara tot d'una començarà a eh, Dignitats Rebels, fent una, ficant un vídeo de eh, Bonaventura Durruti en un míting de la CNT l'any 1936 hi ve... És un discurs del míting de la CNT, però és un, és un míting real, però aquestes paraules són doblades per un actor i és un, és un fragment d'un documental titulat Buenaventura Durruti, anarquista de l'any 1999. Vos deix eh, les paraules d'un altre d'aquests líders realment destacats de la guerra civil que hagués passat si no hagués caigut en Durruti i amb aquestes paraules que donen pas en els següents programes en aquesta hora baixa, calorosa hora baixa de Joriol a Mallorca.